аслы йыш. Шәрбірғалық, пұрынат бір туысла ирек шыржывра. Аслы йыжын пурныш пульчы тулық, бир үсне савна хатра Аслы йыжын шире пульчы туслық, вутлы жулым шунна вхытра. Урны йыды теган шулық, аслы йыш шендер Асла юшын. Шире пульчы дуслах, щене бурныш туна выхатра. Пилік шуллах ішін, шичі шуллах, үзім дуря аслы Аслы Шире пульчы туслах, пинбин шалдар кәтне выхатра. Курдар дере пуля тепсырушлах, аслы юж үстерне патра. Ширепренде, ширеп пирен туслах, коммунизм тунавы хатра. Эмер, эмер пурныш пуле тулых, сархевеллі, ирек